Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhisalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Madinaga hijrat qilish. Quraysh vakillari Don Nadavatda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qaslab o'ldirish qarorini ma'qullayotgan paytda Jibril alayhisalom Allah Taala'nın dərgahından vəhi ib gəlib Qureyşlərin peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə sui-qəsd bilallayatqanlığını və Allah əzzə və cəllənin onunğa Məkkədən çıxıb getişə ruxsat qılğanlığını uqturdu və bu gün keçə daimliq ornunda yatmağın deyə hicrət vaxtını mı belgiləb bədi. Şunun bilan peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam şu haman çaşqaq vaxtıdıla səfər planına baş qoşub eləş üçün Əbu Bəkr rəziyallahu anhunun uyuğu badı. Ayşe raziyallohu anha mundaq dedi. Shu kuni chashka vaqtida uyda Abu Bakr otamning yonida o'ltiratdik. Bu chaqda havo intayin qizib ketgan edi. To'satdan birsi Rasululloh hech qachon kammaydigan vaqt soat kelyotidi. Tehi oru o'riyapti dedi. Ebu Bakr raziyallohu anha, uningga ota-onam pidodir. U bunda g'ayri vaqtda cho'qim muhim bir iş bilen keldi dedi. U mundaq dedi. Ayol o'tmay Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetib keldi va uyga kirishga ijozat so'rdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ijozat beruvdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyga kirdi va Abu Bakr radhiyallohu anhu ga qishondagi odamlarni sirtqa chiqarayotgan muhim gap bor dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, sana otam pidadir. Bular o'z ahllaring" degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam «Маң бүгін чоқым чықып кеттіп вәйі қылынды» деді. Әбу Бәкір разияллаху анху «Маң әмра боғын демекчі місен? Ей Расулуллах, сән үчін ата-анам пидадыр» деген еді. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам «Шындақ, шындақ» деді. Ve ikkeylen hicret planını bitişip oğandın giyin, Peygamber aleyhissalatu vesselam karangu çişini kütüp üyüge kaydı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın korusu korşağıdı. Quraysh қатты katta boshlari kengashdan кейін, keyin butun bir kun дарын нәдіват әзалыры a'zolari bugun мақұлыған ma'qullagan vahiyona planni орындаш үшін, uchun көріш ko'rish uchun боп өтті. o'tdi. Bu vazifani ado qilishga яуыз yovuz башыладың 11 kishi tanlab chiqildi. Ular кілә edi. Birinchi Abu Jahil ibn Hisham, ikkinchi Hakim ibn Abul As, uchinchi Оқба ibn Abu Muayt, to'rtinchi nazr ibn oris beshinchi umayya ibn xalaf oltinchi zama ibn asvad yettinchi tuayma ibn ad sakkizinchi abu lahab ibn abdul mutallib to'qqizinchi ubay ibn xalaf o'ninchi nabiy ibn hajjaj o'n birinchi munabbah ibn hajjaj qatorliqlar ibn issah rahimullohu mundoq degan shu kuni kechadan bir mahal o'tganda Eliqi 11 qarniyat payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uyining eshigi oldida paydo bo'lib, qachonki uxlab qolsa, ondan bostirib kirayli deb paylab turdi. Ular bu razil suiqasdning cho'qim amalga oshadiganligiga to'liq ishonch qiladi. Hatto Abu Jayl mag'rurani qiyofatda o'rnidan turib, masxara va mazaq ohangda odamlarga Muhammad agar sizlar menga agatsanglar, arab ajam millatlarga xo'jayin bo'lasizlar, ondan o'lib tirilsizlar sizlarga iordaniya bog'chilaridek bog'voranlar ato qilinadi navoda man deganda qilmasanglar mushu dunyoda alloh taoloning jazosiga duchor bo'lasizlar ya'ni o'ltirilsizlar ondan qiyomat kuni tirildirilib o'tqa tashlansizlar deb gap sotadi hamdi kim kim darbidan o'ltirildikin degan edi mazkur suiqasdga qo'l selish vaqti kechining keyingi yerimiga o'rinlashtirilgan bo'lg'achqa ular tun nisbini kutib kechini bedor o'tkazdi Lekin Allah öz işğaman qalibdir. Asman ziminnin huquqi onun ilkididir. O xalqinni qiladi. O'zi xalab panoqlik beriduki, onunga qarshi panoqlik berguchi bo'lmaydi. U mushu halqiliq paytda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Muhammad, o'z vaqtida kuffarlar seni qamoqqa ilish yoki o'ltirish va yoki Makkadan haydab chiqarish uchun mikir ishlatdi. Ular mikir ishlatdi. Allah ulanın mikrini berbat kılıdı. Allah'ın tedbiri ulanın mikrdin önümlüktür. Sörü Enfal 30. ayette vahiy kıgan idi. Eliq qarniyatlar bu rezil planını emelge aşırış için naiti puxta tayarlıq bilen turvatkan bosumu, lekin ulan numussızlarca məğlub oldu. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu çağda Ali ibn Abu Talib raziyallahu anhuğa, sen benim hazrami yeşil tonumni yipinip ornumda uxlap turgın.'' ular sanga hargiz yomonlik yetkazolmaydi deb qo'yib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uxlaganda shu yeshil to'nni yepinib uxlaydi qo'liga bir siqim to'pi ilib ularni usti boshlariga chechib etib saplarni orlab o'tib chiqib ketdi u alloh taolaning ularning oldiga bir to'siq kayniga bir to'siq qildiq ularning ko'zlarini pardildiq shuning bilan ular imonning yo'llari to'silib ketganlikdan hech narsani ko'rolmaydi degan oyatini to'xtamay tilovat qilib mang'adi Haqiqatan Alloh taolo mushriklarning ko'zlarini band qilib atgan edi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ko'rmadi. Holbuki uning chashqan to'pchonglari ularning usti boshlarini to'liq purkib olgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Udul Abu Bakr radhiyallohu anhu ning uyiga bordi. Ondan u yerdan ikkalan birlikda qo'roning orqa ishi bilan chiqib ketdi. Ular kechilab yo'l yurib, oxiri Yaman Мәккенің жәнубі тәріпедіке сүр өңкірге беріп орылашты. Пайғамбар салаллай алейhi вәсселемнің үйіні муасірге ағучыла бәлгіленген вақытны күтіп давамлық бейдар тұрды. Әмма түн ниспінің сәл балдырырақ оланың мәғлуб болғалықы va ziyon totqanligi oshkorlandi asli ish mundoq bo'lgan edi ularning yenidan bu ish bilan aloqasi bo'lmagan bir kishi o'tib ketayotib ularning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uyining atrofini poylab yurganligini ko'rdi va nimaga intizor bo'lib yurisizlar deb so'radi ular muhammadga deyishgan edi eliq kishi undaq bo'lsa sizlar ziyon tortibsizlar va quruq avor bo'libsizlar azbiroy xudo u hozir mushu yerdan o'tib ketdi u tex usti boshlaringlarni to'pi tumonlar bilan ko'mib o'tibdi u hozir o'z yo'liga ravon bo'lib bo'ldi dedi ular azbiroy xudo biz uni ko'mabdiqu deyishib o'rinlaridan turgan edi to'p to'zanglar ularning usti boshlaridan po'qirab tushdi lekin ular ishning yo'chig'idan qarab bir kishining yeshil to'nni yepinib yotganligini ko'rdi va alloh bilan qasam u cho'qim muhammad u hozir uxlayotidi ustidagi uning odatda yepinib yotadigan to'ni deyishdi va shundoq detallashlar bilan tong yurib ketdi bu chog'da heliq odam o'rnidan turib edi uning Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhu ikkaligi oshkor bo'ldi. Shuning bilan ular qo'llarini tishlashib, Ali'din payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni so'rgan edi. U uxmayman deb javob bergan dedi. o'nkirga nubuvatning o'n 14 yili safar 2 oyning yigirma 27 kuni milodiya olti 622 yigirma 9 yili to'qqizinchi 12 o'n ikkinchi yoki 13 uchinchi kuni kechada rasululloh sollallohu alayhi vasallam uydan ayrilib o'zining sablishi o'z suhbatida va mol mulkida eng ishonchlik odami abu bakr roziyallohu anhuning uyiga keldi Ondan ishkaylan birlikda tong etishdan salpal ilgariroq Makkadan ayrilib ketish maqsadida oldirab, Abu Bakr radhiyallohu anhuning qorosining orqa shetidan chiqib ketishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Quraysh doiralarining qattiq iz qo'g'laydiganligini va poyloqchilarning nazariga oldi bilan makkaning shimoliga mong'adigan madina yo'liga tushadiganligini biladigan bo'lg'achqa asli nishonning tamoman aksi tarafiga yo'l oldi u bo'lsimi makkaning janubiga so'zilgan makka yaman cho'ng yo'li edi payg'ambar alayhissalotu vassalam bu yo'l bilan 5 kilometrdek janubga qarab mengib surteg'i deb ataladigan bir taq yetib bordi bu o'zi egiz yo'llari agir to'qay qiya tog' bo'lib atrofi butunlay qurom toshlar bilan o'ralganlikdan qadam yelish to'liq qiyin edi shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ikki putidan bir qancha yerni ushliq tashlab tilibatdi aytilishicha payg'ambar sallallohu alayhi va sallam izini yo'qotish uchun putini uchida dastlab mengib uning putini uchi yerilib ketgan ekan qandoqli bo'lsin abu bakr roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalotu vassalomni abboshlab yurib kuchining boricha yugurib tog' cho'qqisidagi o'nkirga kirib oldi bu o'nkir tarixda g'ori sur ya'ni surtig'i o'nkiri deb ataldi ikki sabdosh g'orda ikkalan g'orga yetib edi abu bakr roziyallohu anhu ey rasululloh sen kirmay turg'in avval man kirib chiqay agar ziyonda shasharatlar bo'lsa səndən görə mağa təkkini yaxşı dedi. Andın qarğı kirib, məlum yerini serib süpürdü. Onun bir bulağındaki töşükki könglikini yerdib tıxdı. Yana bir çətdiki iki töşükki iki putunu tıqıb, onu ətdi. Andın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemini kirişki təklif qaldı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qarğı kirdi və qat qeyrib çarçab ketkəlikdən beşini Əbu Bəkir rəziyallahu anhunun quçuğu qoydu da, gözü uyquq getdi. Bu çağda Abu Bakr radhiyallahu anhu'nun töşki tiqib turgan putini yılan chaqib oldi. Lekin u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uyg'onib ketishdan ansirab, chidab midir sidir qilmay turgan bo'lsa-mu, ammo uning ko'zlaridan og'riq azobi tufayli to'kilgan yosh tomchilari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mangziga temib ketib, uni uyg'otibatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningdan "Nim bo'lding, ey Abu Bakr?" deb so'radi. abu bakr roziyallohu anhu ilon chiqib oldi Ish vaqasi yo'q Sen uchun ota onam fidodir dedi shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'rindan turib uning putiga tukirib qo'yuvdi uning putidagi og'riq pasaydi ular g'orda 3 kun juma shanba yakshanba yo'shirinib turdi bu jarayonda abdulloh ibn abu Bakr ularning qishig'a har kecha kelib ketib turdi oysha roziyallohu anha mundoq degan Abdulla Zeyrek, Çeçen, tetik ve puhti yigit idi. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen Ebu Bekri raziyallahu anhunun yeniden keçinin ahırda qaytib gelip, ettiğini goya Mekke'de kongan kişi süpütede, seher turup Kureyşlerge bir yüretti. Atısı bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında deyilgen gep söz, suikas ve pilallarını köngülüge püküp koyup, qarangı çüşkende taqı çıkıp ulağı yetküzetti. abu bakr roziyallohu anhuning chakri آمر ibn فایره bir to'p qo'yni shu atrofda beqishga بیکش u لشت رالد. qo'ylarni haydab opirib seg'ib ularga آبرب beradi bu ularning tushlik va kashlik چشلک edi ular shu bir o'tlam sut bilan uxlab qoladi آمر atsi atdigan tong otmasda ularning yenidan lay lay etqinicha qo'ylarni to'anga haydaydi u uda uch kun shundoq qildi omir ibn fuvayrning qo'ylarni kechida haydab minishi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan abu bakr roziyallohu anhuning yenidan makkaga qarab mong'an abdulloh ibn abu bakrning izini yo'qotish uchun edi ammo qurayishlar hiliqi qaboatlik planni ijro qiladigan atdigini uning qechib ketganligini uqqandan keyin qattiq asabiylashib ketdi ular avval ali ibn abu tolib roziyallohu anhuni urdi va kabining yeniga so'rab akilib biray yib uchiga erishib qolamiz deb bir soat so'lab qo'yishdi oxiri ali roziyallohu anhudanmi hech qanday javobga erishamagandan keyin hammasi to'plashib abu bakr roziyallohu anhuning uyiga bordi uning eshigini qiqidi ularning oldiga abu bakr roziyallohu anhuning qizi asma roziyallohu anha chiqdi ular asmadan qo'pollik bilan otang nada deb so'rgan edi asma alloh bilan qasamki men atamның nədligini bilmayman dedi. Bu çağda abu Cəhil qo'lini shiltib Əsmanın məğziga bir qaçat urib uning quluqidagi munchiqini uchirib atdi. Orqadili Qurayshlar jiddiy kengash qilib, mazkur ikki kishini qo'lga tushirish uchun tizdan harakatga kelib, mumkin bo'lgan barliq vositalarni qo'llanishni qaror qildi. Shuning bilan Makkaga kirib chiqadigan barliq yo'l egizlarini qoralliq tekshirib, qattiq nazorat ostiga oldi. Şundaqla o işgəylənin qaysı birisinin məyli ülük, məyli tirikini Qureyş tərəfi tapşırıb bəgəllərə 100 dögü mükafat verdiğalığını elan qıldı. Bu çağda пул üçün həmmini qılıdğan bir bilik atlıq çəvəndazlar ва piyada iz qoğluğucular ulanı izləşki başıldı. Ular tağını egiz, oymanı çınqor, səhranı yıraq, şəhərni qıstan demək, pittarğandik taraf pitrab getişdi. Lekin heç bir yaxdın, mani mən yoki ko'dim degan sado anglanmaydi bir kuni charlig'uvchi qo'shin g'orning eg'iziga yetib bordi lekin alloh taolo o'z ishiga omon g'olib turki u ularga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rsatmadi imom buxoriy rahimulloh anas roziyallohu anhudan u abu bakr roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda mundoq deyilgan man rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan g'orda turib yotdim beshimni ozroq ko'tarib qarasam bir muncha odamlarning putpochoqlarini ko'rdim shuning bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ey rasululloh agar ularning birsi o'zining beshini tuvan qilsala bizni cho'qim ko'rib qoladi dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam manga jim turg'in ey abu bakri biz ikki olloh uchinchimizdir dedi yana bir iborada ey abu bakri olloh uchinchisi bo'lgan ishga ishkaylandimi ansiramsan dedi deyilgan. Bu yerda haqiqatan katta bir mo'jiz yuz berdi. Alloh taolo bu mo'jiz bilan o'z payg'ambarini azizildi, chorlig'uvchilar bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning orlig'ida faqat bir qancha qadam yer qolganda ular qaytib ketishdi. 3 kundan beri jiddiy iz qo'lash orqali hech qanday natijaga erishamagan Quraysh doiralarining ochchig'i biroz pastga tushib, iz qo'lash nisbatan besqib növət alınışıb çarlaş, təkşiriş hərəkətləri az dolu toxtuğanda qılıb idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bilən Əbu Bəkir rəziyallahu anhu Mədinəyə qarab yol ilişqi tayarlandı. Ola Abdullah ibn Urayqitni yol başlaş üçün yalladı. Abdullah üstü yol başlıqçı olub, gerçi o Qurayşların dində bolsunmu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onunğa işəngan idi və 3 gündən keyin Sürtəğinin önkürdə uçurışqı vədilişib uningga uloqlarini topshirib berib bo'yonga chiqqan edi rost degandek dushanba kuni tong saharda ya'ni hijriyaning birinci yili rabbul avval eyining birinci kuni milodiy 622 yuz 9. ikkinchi 16. to'qqizinchi oyning o'n oltinchi kuni abdulloh ibn urayd ikki tugini yetilib sur teg'ining yenida paydo bo'ldi bu chog'da abu bakr roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga san otam pidodur ey rasululloh bu ikki to'gining birisini tanlag'in dedi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga u ikki to'gidan isilroq birini ib keldi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning bo'ladi pulga olay dedi asma binti abu bakr roziyallohu anha otisi bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ularning safar tayyorlig'ini qilib chiqqan edi lekin u o'zg'iliq sevib chiqqan bo'g'chisiga bo'qish bekitishini unutib qolg'achqa ular mang'ili tamshalganda ozuqliq va bog'chini yuk taqqa silib qo'yishga mumkin bo'lmay qoldi shunga u darhol beshidagi o'rmi chechini ikkiga ayirib birini kesiblar ozuqliq bog'chisini chegib tugiga esipadi va yana bir chechini o'rib qo'ydi shuningdan e'tiboran u qo'sh o'rimlik deb ataldi Ondan ular yurib ketdi. Ular bilan amir ibn Fuhayr mo billa yo'lga chiqdi. Yo'l boshlag'uchi Abdullah ibn Urayqit ularni dengiz sohili tarafga boshlab mangdi abdulla ibn urayqitning ularni g'ordan chiqibla udul boshlab mangan yo'li mundoq edi u avval janubga qarab yaman tarafga davomli ilgariladi ondin g'arbga burilib dengiz sohiliga qarab mangdi hatto bir chog'da kishilar ancha bilib ketmaydigan bir yo'l orqali qizil dengiz bo'yiga yaqin bir yerdan shimolga burildi va u yerda odamlar kamdan kam mangadigan bir yo'ldan boshlab mangdi ibn ishoq raimulloh payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mushu yo'l ustida besib o'tgan o'tang va yer joy nomlarini tilga ilib mundoq deydi yo'l boshlig'uvchi ularni jilg'idan ilib chiqqandan keyin davomliq makkaning tuvan tom tarafiga boshlab mandi ondin dengiz soyili tarafga burilib o'sfan yer nomining ostidagi bir yo'lni kesib o'tdi ondin ularni amaj yer nomining tuvan tarafi bilan boshlab minib u yerdan qadid yarnamig'i bot hadiddin o'tgandan keyin yilqi yo'lni yana kesib o'tib haror murri davini ondin laqab qatorliq joylar bilan boshlab mangdi va laqab qo'nalg'isining o'ttirisidan kesib o'tdi ondin majah qo'nalg'isidan ondin marjahuma mahajdin u yerdan marja huzul g'uzvaydin ondin batnuzikshardin ondin jado o'tdi ondin keyin ajratdan andin zesalamdan o'tdi u yerdan abobid degan joyga keldi u yerdan fojiaga o'tib andin araj degan joyga tushdi arajdan qo'zg'ilib sanyotil air degan joydan o'tdi andin batni rasam degan joyga berib tushdi va u yerdan quboga kirib ketdi yo'l ustida yuz bergan voqealar birinchi imom buxoriy rahimulloh abu bakr roziyallohu anhudan naql qilgan hadisda mundoq deyilgan Biz bir butun kecha kunduz va atsi etkendin toki tush bo'lganga qadar yo'l yurdik. Hatto bir chaqda yo'llar tenislenip, tolı terim odam uçurmaydıgan bo'lib edi. Bizga yiroqdan cho'ng bir tosh ko'rindi. Biz uning sayı taşlıgan tarafiga o'tib tushdik. Ben Rasul akram sallallohu alayhi ve sellemge o'z qo'lim bilan aram oladigan joy de, uzun bir chaponni ''Hulusla ey Rasululloh, men atrofni ko'zday" dedim. shuning bilan payg'ambar alayhissalotu vassalom uxlab qoldi man turib atrofni kuzatdim bir chog'da bir podicha bola qo'yni biz tarafga udil haydab keldi aslida umi bizga o'xshash soyadash uchun kelgan ekan man uningga ey qo'ychi bola kimning qo'yi bu deb so'radim u makkalik dedimu yoki madinalik dedimu bir kishining qo'yi dedi man qo'ylarning orasida semiz qo'y bormi dedi u ha ha bor dedi man saqqal bo'lamdi desam u bo'ludi dedi va berib bir qo'yni tutdi man uningga qo'yning yelinni to'pchanglardan va maynat yonglardan pokizlab ondan saqqin dedim u yenidga таш tosh qochiga ozroq sut seg'ib Мен Расул Акрам akram sallallohu ва vasallamning tahorat ilishi ва suv ichish uchun ilib olgan bir qochi bor edi sutni шу qochiga quyib еп keldim Мен Расул Акрам саллаллаһу алейхи ва салламны татлык уйкысынан ойгытышны халамайды. Лекин o менің келишимге ойганды. Шуның белән сүткә азрак су кушып уныңга сундым ва сүт ичсиләр, ey Расулуллах dedi. Расул Акрам саллаллаһу алейхи ва саллам сүтне колымдан элеп ичти. Мен уның ичидән мәмнун булдым. Андан о маңадыган вакыт булмадымы деп сорады. Мен "Ә, маңадыган вакыт булды" дедим. Şunun bilen yana bu yerden kozgılıp yolumuzga ravan bulduk. İkinci. Ebu Bekir raziyallahu anhu'nun adeti. O yol boyu tövgüsünü Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın tövgüsünün keyniga çetip koyatdi. Ebu Bekir raziyallahu anhu hamma odam tanıydigan ma'ruf kishi edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bolsa, tehi yaş bolup, başka yurtning odamlari uni ancha tonib ketmaydi. Шон yolda uchirgan ba'zi kishilar Abu Bakr radhiyallohu anhuga aldonki bu kishi kim deb so'rab qoladi. Abu Bakr radhiyallohu anhu "O mening yo'lboshchim" deb javob beradi. Uqmaganlar uni safar yo'lini deydi deb o'ylaydi. Ammo u hidoyat yo'lini maqsad qiladi. 3. Yo'lda bularga Soraqa ibn Malik yetishib tasqaldi. Soraqa shundoq degan: Bir kuni men o'z qavmim Bani Muli jamiyatining so'rinlaridan birida o'ltiratdim. Sirtin bir odam kirib so'rinning beshida o'rib turdi va "Ey Suraqa, men boya dengiz soyili yo'lda ketayotganlarni ko'rib qoldim. O chuqum Muhammad va uning sabdashlarimikin deyman" dedi. Suraqa mundaq deydi: "Men shu amalla ularning rostchilar ekanligini jazm qildim. Lekin men uningga ular sen deganlar emas, sen chuqum hozir mush yo'ldan o'tib ketgan" palon pistonlarni ko'ribsan deb qo'ydi ondin birdam o'zimni zo'rg'a besib o'ltirdim keyin so'rindan asta sug'urilib chiqib uyga kirdim va uydagi xizmatchi dedikimga otni elib chiqib orqadagi qum dovisining kaynida tutib turishni bo'yradim ondin qo'limga nayzamni elib uning orqasidan nayzining uchidan tutib so'rgan peti yugurib chiqdimda otning yeniga keldi otni minibla iz qo'g'iltib qo'yuvatdi ot uchqandek chopatdi hatto bir chog'da ularga yiqillab berib edim tuyuqsizla etim putlashib yiqildi man uning ustidan mullaq etib tushdim shuning bilan man o'rnimdan tasrak turib qo'limni yenimdagi o'qtong'a uzatdim va uningdan bir qancha tal pal o'qlarini chiqarib man ularga yetishalaymanmi yo'q deb pal sep boqdim afsuski пал o'qi man арзу qilgandek chiqmadi shuning bilan man пал o'qlarga parvo qilmay yanala etimni minib choptirishga boshildi hatto man payg'ambar alayhissalotu vassalamning qiroatini rasululloh manga qarabmi qo'ymaydi abu bakr pat pat qaraydi o'nglayolg'udek darajada yaqin kelib edim tuyuqsiz etimning ikki puti tizig'icha yerga petib ketdi man ot ustidan yerga do'mlab tushdim o'rnimdan turib otni devitdim ot putini yerdan noiti tast tortib ilib gavdasini rusladi uning oldidan goya qora tutundek vahimalik bir chang to'zon osmonga ko'tarildi shuning bilan man yenimdagi pol o'qlarini o'rib yana sinab ko'rdim pol mening ko'nglimdagidek chiqmadi shu man ularga omonlik tiladim ular to'xtadi man etimga minib ularning yeniga bordim man meni oldiga ilgirlashdan to'sib qo'ygan boyoqi alomatlarni ko'rib uning bu ishi cho'qim g'alba qiladi ekan degan qarashga kelgan edim Шуң мен пайғамбар алейхиссалату вассаламга: "Эй Расулулла, Qurayshlar seni tutish uchun nurg'un mukofotlarni e'lon qildi" dedim va uning odamlarning qanchalik taqozolik bilan izdishib ketganligini xabar qildim. Ularga yenimdagi ozroq ozuqliq va lozimatliklarni evilishga tangladim. Ular buni qabul qilmadi. Ular faqat mendan biz bilan uchrashganligini yoshirg'in deb o'tindi. Men payg'ambar alayhisolatu vasallamdan Маңа амаллық еті езіп берішіні сордым. О, Амир ибн Фухайриге, маңа бір тал чәрмі рәқтіге амаллық еті яздырып бәді. Андын ұлағылығы менішіп жидді үйіріп кетішті. Әбу Бәкір разияллау әнхудың нәқылы қылынған бір әдісті мұндақ дейілген. Біз yolga chiqayverdik. Halbuki mushriklar bizni qattiq izlayotadi. Shundaqdimi bizni Suraqa ibn Malikdan boshqa hech kim bayqayolmadi. U bizga ot bilan yetishib oldi. Bu çağda mən, ey Rasulullah, man iz qoğluğucular bizga yetişib oldi degan edim. Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem xotirjam bo'lg'in, Alloh biz bilan billa dedi. Suraqqa qaytib ketdi. U kishilarning to'xtamay izlayotganligini ko'rib, men sizlarga vakolatan xabarning rost yoki yolg'onligini aniqlab keldim. Bu atrofda hech gap yo'q, deb kishilarni izlashdan yondirishga boshladi. U shu kunning attigini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va abu bakr roziyallohu anhu xorish kurash qilg'uvchilardan edi kashligi bu ikkalanni qo'g'daydigan posibonga aylandi to'rtinchi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu peti yo'l yurib bir chog'da huzaa qabilasidan ummu ma'bad ismli bir ayolning kapisining yenidan o'tdi u shijoatlik qaysar ayol bo'lib shu sahrodagi kabisida tirikchilik qiladi o'tgan kechganlarga osh tamoq va ustsizlik berib yo'lga soladi ular umu ma'baddan biz yigidek narsa bormikin deb so'rgan edi u azbiroy xudo agar yenimda ozroq bir narsa bo'lgan bo'lsa edi hargiz sizlardan oymaydim qo'ylar bo'lsa uruq dedi shu yili haqiqatan qurg'oqchilik va qahatchilik bo'lgan yili edi Bu çağda Peygamber əleyhissalatu vesselam kâbının bir çetede beşini sangıldıp durgan bir koyunu köyde de "Bu mi qoy? Bu mi qoy? Ey Ümmü Ma'bad" deyə so'radi. Ümmü Ma'bad u o'riqlab mag'durdan ketgachga hamrohlardan ayrılıp qolgan qo'y dedi. Peygamber əleyhissalatu vesselam "Uningda sut bormidi?" degan edi. Ümmü Ma'bad "O bek avara, sut chiqmasmikin?" dedi. payg'ambar sallallohu alayhi və sallam əmsi onu mənim sığışımğa ruxsat qılamsan deyildi. Ummu məbəd. albatta ota onamning haqqında o'tdim agar onun sütba deb qarasang ming mərtəbə sığvağın dedi. Şunun bilan payg'ambar sallallohu alayhi və sallam o qoyunun yelini qo'li bilan silab Bismillahirrahmanirrahim deb duo qilib edi shu an heliqi qoyunun yelinidən süt etilib çıxıb o zotning qo'liga to'kilishga boshladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qancha odamga yetgudak taom sig'adigan bir oriq qochini akilib u qo'yni seg'ishga boshladi birdamdili qochining yuzida qoymoqlar laylidi payg'ambar alayhissalotu vassalam sutni oldi bilan eliqi ayolga sundi u ayol ichib qondi ondan yenidiki hamrohlarga sundi ham ichib qinishdi eng oxirida o'zi ichdi yana seg'ib qochini liqma liq to'shqizibdi va o'z sutni hiliqi ayolning yanada qoldirib yo'lga ravon bo'ldi uzoq o'tmay u xotinning eri abu mabad o'riqlig'idan qadam ilishga majoli qolmagan bir qancha sog'liqni haydab paydo bo'ldi u uydagi sutni ko'rib hayron qoldi va bu sutni nadan paydo qilding uydagi qo'y o'riq ovora tursa uyda uningdan boshqa seg'in bo'lmasa deb so'radi Umi məbət yaq. Allah bilan qasamki, boyatin bizning chidrimizga muborak bir kishi tushib o'tdi. U mundaq-mundaq so'zlarni dedi va palon-palon ishlarni qildi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bir qur tunishtirib edi. Abu Ma'bad: "Azbroy xudo, Qurayshlar izdayotgan kishi shu bo'lib qolmasin yana. Ey Ummu Ma'bad, uni menga tafsilroq tunishtirgina" dedi. Shuning bilan Ummu Ma'bad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni go'yo onlig'uchini o'z ko'zi bilan ko'rgandek esiyatga keltiradigan yuqori fasohatli so'z mahorati bilan sifatlab berdi bu chog'da abu mabad alloh bilan qasamki qurayishlar gapini qilib yurgan kishi cho'qim shu ekan man uningga ham suhbat bo'lay degan edim fursat bo'lsa cho'qim shundoq qilaman dedi shu kunlarda makkada kishilar g'oyibdan mundoq bir yangroq ovozni oladi ammo uning aytquchisi ko'rinmaydi iloho qil marhamat ummu ma'bad uyiga ikki sabdash hamnafas qadam qo'ygan kuniga qadin asla mo'ngdishib ravon bo'ldi yo'liga nijot topqay har kishi hamroh bo'lsa uningga ey qusay avlodlari nima ketdi qo'lingdan ketib qoldi ulug'luq tan qilinmas narsaga xor bo'lib bani kab ayollarcha bosh egar makonlari g'animat musulmonu mo'minga so'rasanglar uningdan umi abad aytidi mandan ko'ra savolni qo'yinglarchi qo'yimga asmo ibn abu bakr roziyallohu anhu mandaq degan biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qaysi tarafga yuzlanganligini bilolmay qolgan edik ushtumtut bir jin makkaning tuvan tarafidan yuqorqi misrolarni o'qib paydo bo'ldi odamlar so'zi bor o'zi yo'q bu ovozga ergishib mangshatdi u makkaning yuqori tarafiga chiqib ketdi biz shu an rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qaysi tarafga yuzlanganligini ya'ni madinaga qarab yo'l olganligini bilib oldik beshinchi safar davomida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam abu buraydga yo'liqdi u qavmi jamoat ichida katta obro'li kishi edi u bu qitim quraysh doiralari e'lon qilgan zo'r miqdordagi mukofotni qo'lga keltirish tamasida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va abu bakr roziyallohu anhuni izlab chiqqan edi u payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan yuz turani ko'rishib fikrlashgandan keyin shu yerning o'zida birga chiqqan yetmish kishi bilan musulmon bo'lganligini e'lon qildi va darhol beshidagi sallisini ilib nayzisiga chegib aminlik va tinchlik elchisi jahonni adli adolatga to'shqizish uchun keldi deganni bildiradigan alam qilib ko'tarib oldi oltinchi madinaga bog'ichi bo'lgan orliqda yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zubayr ibn avvom roziyallohu anhu bilan uchrashdi u musulmonlarning shamdan qaytib ketayotgan tijorat karvoni bilan birga edi u payg'ambar alayhissalotu vassalamga va abu bakr roziyallohu anhuga oq raqda birdan to'n kiydirib yo'lga soldi Xubbi kentida shodlik Nubuvatning 14 yili bu Hijriyaning 1 yili hisoblanadi. Rabiul Avvalning 8 kuni milodiy 622 yili 9 ayning 23 kuni dushanba payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Quba kentiga yetib keldi. Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu mundaq degan: Madinadagi musulmonlar payg'ambar alayhi salatu vasallamning Makka dan chiqib ketganligini anglagan edi. Шуңа ула һәр көне әттегән Мәдинәнең сыртыдагы Хәррә дигән сайлыкка чыгып, Расулулла саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең килешен күтәт. Күн кызып, сайда турыш мөмкин булмагандыла андан кайтып киришет. Ула бүгенме хәле узак саклагандан кин кайтып киришти. Ула кайтып өйләргә таркалгандан кин Яһудилардан бер кеше өзінің бір іші білән ұланың қаләлерден бір қалә үстіге шыққан екен. О, rasululloh sollallohu alayhi vasallam va uning hamrohlarining kang ketgan soyda oppoq kiyim bilan bir ko'rinib bir ko'rinmay kelayotganligini ko'rib o'zini tutib ololmay ey arablar jamoasi sizlar taqazzo bo'layotgan mo'tivorlar ana deb to'livatdi buni anglagan musulmonlar darhol qo'zg'olib qurol yaroqlarni elib rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qarshi elish uchun otlandi ibn qayim rahimaulloh mundoq deydi xushalliq sadosi va takbir ovozi bani amr ibn af mahallasida yangrab ketdi musulmonlar payg'ambar alayhissalotu vassalamning sog' salomat yetib kelganligi xushal bo'lib takbir aytadi kishilar taraf tarafdan uning bilan ko'rishish uchun kelmoqda edi ular payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan ko'rishib uningga qizg'in salom beradi va uningga payg'ambarlik ehtiromini bildiradi Ola ətrafını oğru bilib, top-top olub menişat. Təmkillik Peyğəmbər aleyhissalatu vəssəlamga to'limi yaraşqan edi Bu vaqtda uningga alloh Taala'nın o çağda Allah uning madadkoridir Cibril mi onun mədədkarıdır. Müminlərin yaxşıları mı onun mədədkarıdır. Oladın başqa pərishtələr mi onunğa yölənçikdir. Sura Tahrim 4-oyat nozil bo'lib Үрва ибн Зубайр разияллаху анху яны мұндақ деген. Ола Пайғамбар алейхи салату вассаламның алдыға чықышты. Пайғамбар салаллахи алейхи вассалам ола білән оң тарапқа бұрылып меңіп, Бәни Әмру ибн Әуф мәхәлісіге беріп түшті. Бұл күн Раббиул әвәл ейнің 8-ci күні дүйшәмбі еді. Әбу Бәкір разияллаху анху өрі тұрып кішіләні қобыл қылып атады. payg'ambar alayhissalotu vassalam uning yenida jim o'ltiradi shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qorish ilish uchun chiqqan ansorlardan burun uni ko'rmaganlar udul abu bakr roziyallohu anhuning oldiga kelib salom berishga boshladi bir chog'da payg'ambar alayhissalotu vassalam o'ltirgan yerga oftob tushib qelib edi abu bakr roziyallohu anhu ustidagi ridosini selib payg'ambar alayhissalotu vassalamga soyvan qilib sayditib turdi Şuan kişiler Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı tonu ölüştü. Bütün Medine ahalisi kızgın keyfiyat çömdü. Çoğun küçük emmisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni kütüleş için çıkan idi. Bu gün Medine tarixida mislsiz şatlık dolgan bir gün bo'ldi. Yahudilarmı Behkuk, Kuddus, yani ayıp noksandın hali ruh, Faran tağlardan kelidu degen bişaretlerinin rastlığını öz gözü bilen körü ilişti. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xuboda kulsum ibn hadam degan kishining uyiga tushdi ali ibn abu tolib roziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ayrilib makkada uch kun turib kishilarning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki olg'u bargullarni o'z joyiga qaror topqizib yetib piyoda yo'lga chiqdi oxiri payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning keyindan yetib kelib qubo kentida kulsum ibn hadamning uyida uchrashdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam quboda dushanba sayshanba chorshanba payshanba to'rt kun turdi va bu jarayonda qubo masjidini bino qilib uningda namoz o'qidi shuning bilan bu masjid nubuvatdan keyin taqvodorlik ostida bino qilingan tunji masjid bo'lib qoldi beshinchi kuni juma kuni bo'lib edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam alloh taoloning amri bilan to'gisiga mindi va to'gisini bani najjar payg'ambar alayhissalotu vassalamning buvisining oti taraf tog'ilri mahalisi tarafga aydidi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni chaqirish uchun odam evatgan edi ular qilichlarini esib nayzlarini ko'tirib hurmat qorovullari sifatida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga hozir bo'ldi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni agashtirib madina tarafga qarab ilgariladi bani amro ibn avf mahallasiga kelganda juma namozining vaqti bo'ldi shuning bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ular bilan hozirgi vodi degan joydagi masjidning o'rnida juma namozini o'qidi ular yuzdek odam edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning madinaga kirishi juma namozidan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Мәдинеге керді. Шыныңдың етібарен Есіріп деп атылыдыған бұл қадімі шәр Мәдинәтун нәбәвия, яны пәйғамбар шәрі деп аталды. Төвенді бұны қысқартып Мәдинә, яны шәр депла атаймыз. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Mədinəyə qədəm təşrif qılğan bu gün tarixi əhmiyyətə ega. Unutulğusuz şadlıq keyfiyyətə çömgən bir qutluq gün boldu ki, oyla ko'ch ko'ylar va rasta do'qmishlar qizg'in madya sadolari va tabrik olqishlari bilan to'ldi ansorlarning qizlari shodliq va xushalliq tantanisiga mos keltirib tuvandiki misralarni o'qidi rasululloh to'lin oydek chechib nur chiqib keldi saynatul vidodin allohga shukur qilmoq bizga lozim bira odam qo'l uzmisla duodin musulmonlarga maqbul ushbu dinni Rasulullah elib keldi Allah'tın. Ensarla gerçi hemmisi üy aramları azade, dövletmen, zerdar kişiler bombası mı? Lekin ularının her kandığı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni üz üygü çürüşünün koydu idi. Şuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir koca, her bir korunun aldıdan ötse, ular derhal onun tövgüsünün çuluvarını tutuvelip, eş beş digüce, halt hurcun, قورال يراق أسواب سرمجالرını تاتقشلاب تروب oladi. Bu çağda payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem ulağa tövgini öz ixtiyarga qoyuytinglar. u allohning amri bilan mağadu deydi. shuning bilan tövgi ixtiyarı yürədi. hatto bir çağda hazırkı Peygamber mescidinin ornuğa yetip gelivedi. Tövgi taklı çöküp yattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teki tövgüsüdün tushkichi bo'lmag'an edi to'gi yana qo'zg'ilib ozroq mengib to'xtadi ondin u yana ichki yinig'i bir qarab yetib kayniga yenib kelib dastlabki o'rniga cho'kib yotdi shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'gidan tushdi bu joy payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tog'ilari bani najjar jamiyatining tavaligi bo'lib to'gining bu yerga kelib to'xtashi alloh taoloning o'rinlashtirishi bilan bo'lgan edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning boshdilar өз тағаларыныкіге түшіп, bu арқылы ularni hurmatligisi boyidi. Bu chaqda hamma odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bizningkiga boraydi, bizningkiga boraydi deb oilasiga taklif qilish bilan bo'lib qoldi. Orada Abu Ayyub Ansari radhiyallohu anhu Allah burun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yuk taqlarini tushirib, uyiga akirib bo'lgan edi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishi yuk taqlari bilan billa bo'ladi dedi. asad ibn zurara roziyallohu anhu kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning to'gisining chulurini tutquncha uyiga yetlab ketdi shuning bilan tugi uninkida turdi imom buxoriy rahimulloh anas roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam urug' tuqqanlardan qaysining uyi yaqinroq deb so'ragan edi abu ayib roziyallohu anhu mening uyim yaqinroq ey rasululloh Bana bu aldığımızdaki bizden uy, avı körüngeni bizden dervaza dedi. Bu çağda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ondaq boz sen bir bizge aram aladığan cay tayırlığın, devidi. Ebu Ayyib raziyallahu anhu, Әмсі Алланың бәркіті білән орныңладың тұрыңла, деп оланы үйгі башлап кетті. Бір қанч keyin кейін Пайғамбар саллаллахи алейхи вассаламның аялы сәуде, қызлардың Фатима, Ummu Күлсім, Osama ibn Zayd va Ummu Ayman radhiyallohu anhumalar Madinaga yetib keldi. Ular bilan birga Abdulloh ibn Abu Bakr radhiyallohu anhu tog'isining bola chaqalarini birga olib kelgan edi. Ularning ichida Oyisha radhiyallohu anhu bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yana bir qizi Zaynab eri Abul Asni yanada qilib qoldi. U bu qitim hijrat qilolmadi. Badr urushidan keyin ondan hijrat qilib chiqdi. oysha roziyallohu anhu mundoq degan rasululloh sollallohu alayhi vasallam va uning sahobalari madinaga kelgandan keyin bitob badholliq kesiliga giribtor bo'lib qolishdi jumladan abu bakri va bilol roziyallohu anhu malamu bu kasalga giribtor bo'ldi bir kuni man ularni yeniga kirib ota o'zing qandaqroq ey bilol sening ahvoling chu deb so'radim abu bakr roziyallohu anhuga tabkisli yatsila uni misrolarini aytadi hamma odam o'z uyida sherin yotar biroq o'lim qosh kirpikda uni marar bilol roziyallohu anhuning dard alimi biroz pasaysa yangroq ovoz bilan mundoq she'rlarni o'qiydi ayo naqsham bilan yayrab qo'nar mammu bayovanda yenimdi mo'ndishim zixir jalili ham hayotimda Kelermemmo haman bir gün mecinne su bulaqiga, Körüngeymo ayan közgi şame, Tepil hayatım ya mamatımda. Şunun bilen men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kışır gelip ehvalini dividim. O, ey Allah, biz Mekke'ni yakşı kögünümüzdek, bizge Medine'ni mu yakşı körsetken. Ya onundun mu bekerek yakşı körsetken, Medine'ni kiselliklerden hali kıgan, Мәдиненің өлчәм тараздырғы бәркет ата қыған вә оныңдығы тәпкеселікіні Джохфеге еткөәткен деп дуа қалды. Давамы ба.